Տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի օրվա թողարկմանն անդրադառնալու ենք հայրենադարձությանը միտված միանգամից 3 ծրագրի մասնակիցների՝ ի գործ, Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան եւ Քայլ դեպի տուն։ Երեք ծրագրերի մասնակիցներն էլ խոստովանում են, որ ապրելով եւ գործելով Սփյուռքում ոչ լիարժեք պատկերացում ունեին հայրենիքի վերաբերյալ, որի պակասը հիմնականում լրացրել են այդ ծրագրերին մասնակցությամբ։ Օրերս տեղի ունեցած առցանց քննարկմանը «Ի գործ» ծրագիրը ներկայացնում էր Տաթև Գևորգյանը, ով ապրելով Գերմանիայի Բավարիա նահանգում և ստանալով իրավաբանի կրթություն ու դատավորի որակավորում, աշխատանքային փորձառություն է ստացել ոչ միայն քաղաքացիական, վարչական և քրեական դատարաններում, այլև աշխատել է հռչակավոր «Աուդի» ընկերության իրավաբան խորհրդատու: Բացի այդ, նա Գերմանիայում «Ի գործ» ծրագրի շրջանակներում Տաթև Գևորգյանը շուրջ 1 տարի աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության միգրացիայի ծառայությունում, որից հետո վերջնական հաստատվել է հայրենիքում հիմնելով իրավաբանական խորհրդատվական ընկերություն։ Մեծ հաճույքով կարող եմ նշել, որ Իգորը ինձ տվեց այսօր այն ամենը, ինչ ես այս պահին ապրում եմ ու դեռևս կերտելու եմ իմ այստեղ Հայաստանում մնալու ընթացքում։ Ես իրականում 10 տարի ապրելով Գերմանիայում, փնտրում էի միջոցներ հայ Հայաստան վերադառնալու, բայց քանի որ մենք բոլորս գիտենք, որ դժվար է իրականում մտքից անցնել գործի, եթե չունես իմպուլսները, որոնք կնպաստեն դրան, ապա իմ մոտ դա որոշակի ժամանակ տևում էր ու եթե չլիներ իգործ ծրագիրը, որպես այդպիսին, որպես փաթեթ, ես միգուցե եւ չվերադառնայի այսքան շուտ, այլ երկարաձգվեր նաեւ այնտեղ իմ աշխատելը ու նաեւ ինչ ոչ Գերմանիայում բնակվելը։ Ես տեսնելով իգործ ծրագրի հնարավորությունները, այն մեզ տալիս է մի ամբողջ փաթեթ, որպեսի մենք կարողանանք անհոգ վերադառնալ հայրենիք։ Մեզ տալիս է ծանոթություններ այլ երկրներից Հայաստան ժամանածրի պատների հետ եւ այն մեզ տալիս է հնարավորություն մտնել պետական կառավարման համակարգ եւ անմիջապես մեր ներուժը կիրառել պետական կառավարման համակարգում։ Իմ գիտելիքները նպաստեցին գերմանական միգրացիայի մասին գիտելիքները նպաստեցին միգրացիոն ծառայությունում իմ կատարած աշխատանքում, քանի որ ես այնտեղ կազմեցի մի ամ ամբողջ աշխատություն Գերմանիայի միգրացիոն մոդելը ներկայացնելով, քանի որ մենք Հայաստանում արդեն վաղուց դադարել ենք լինել միայն արտագաղթի երկիր, այլ Հայաստանը տարանցիկ եւ ներգաղթի երկիր է արդեն դարել, ոչ միայն պրոֆեսիոնալ, բայց նաեւ վերջին տարիներից փորձը ցույց տվեց նաեւ պրոֆեսիոնալ միգրացիայի։ Հետևաբար Գերմանիայի օրինակով առաջնորդվելով ես այդ աշխատությունը կազմեցի եւ ներկայացրեցի իմ վարչությանը, որը դա կօգտագործի որպես որպես ռազմավարություն հետագայում միգրացիայի մասին որևէ կառավարական որոշում ընդունելիս։ Դա իմ ներուժն էր Իգորսիում, ներուժի մի մասը։ Իգորսը ինձ բացի դրանից տվեց նաև հնարավորություն, որպեսի ես ծանոթանալով այլ մասնագետների հետ իմ շրջապատը ընդհարցակեմ։ Ծանոթանամ նոր մարդկանց հետ, ովքեր իսկապես ում դրթել է Հայաստան հայրենիք վերադառնալու մեծ ցանկությունը։ Ու նրանց օրինակով նաև առաջնորդ վերցվելով որոշեցի, որ անգամ եթե Իգոր ծրագրից հետո նորևէ աշխատանքային առաջարկություն չլինի պետական կառավարման համակարգում աշխատելու, ապա ես ինքս կհիմնեմ իմ ընկերությունը ու կմնամ Հայաստանում։ Առաջարկը եղավ դա բոլոր նրանց, ովքեր Իգոր ծրագրով ուզում են վերադառնալ ու մտածում են, որ իրականում 1 տարի հետո ինչ եմ անելու։ Հովնանյան հիմնադրամի շնորհիվ շատերը կարող են այժմ 1 տարով շարունակել իրենց գործունեությունը, իրենց աշխատավար վայրում, բայց նաև հիմնելով իրենց իսկ նախաձեռնությունները, նաև իրենք իրենց միջոցով կազմակերպեն իրենց Հայաստանում մնալը։ Իմ դեպքում նշեմ եւս ծացել եմ իմ ՍՊԸ-ն, Սահմանափակ Պատասխանատվության ընկերությունը, որը կոչվում է Գևորգյան Legal Consulting, որը զբաղվելու է իրավաբանական խորհրդատվությամբ գերմանական ընկերություններին, ովքեր ուզում են Հայաստանում հիմնել ՍՊԸ։ Ես իրենց փորձելու եմ հնարավորինս շատ ինվեստորներ բերել Հայաստան Հայաստան, որպեսզի նրանք կարողանան հիմնել ընկերություններ Հայաստանում, գործունեություն ծավալել Հայաստանում եւ վերջի վերջո նաեւ զարգացնել Հայաստանը։ Ամփոփ եմ իմ ամբողջ գործունեությունը նրանով, որ իրականում Հայաստանից դուրս ապրող բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ցանկություն են ունենում վերադառնալ Հայաստան, ես իրենց միայն կհորդորեմ դա անել, որովհետեւ ինչ է մեկ տարին, որ մենք չենք կարող մեր ամբողջ կյանքից նվիրել մեր հայրենիքին, գալ Հայաստան, աշխատել, ապրել այստեղ, ծանոթանալ նաև բուն հայաստանցու հետ, հայաստանցու հոգսերի հետ եւ վերջի վերջը փորձել մի փոքր փոխել մեր գեղեցիկ աշխարհը, ավելի գեղեցիկ դարձնել։ Հետևաբար առանց փոփոխությունների նորություններ, նվաճումներ չեն լինի, հետևաբար եթե դուք անգամ այս պահին կասկածում եք դիմել թե չդիմել, միշտ դիմելը ավելի ճիշտ է ու միշտ Հայաստան վերադառնալը ձեր արժեվ կբացի նոր-նոր դռներ։ Ռուսաստանի Դաշնությունում Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան Լուսինե Ուստյանը Եկատերինբուրգ քաղաքից է, մասնագիտացել է պետական կառավարման, քաղաքագիտության, միջազգային հարաբերությունների ոլորտում, Սվերդլովսկի հայ համայնքի մշակութային ծրագրերի ակտիվ մասնակից է։ Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրի շրջանակում հայրենիքում գտնվելու երկու շաբաթվա ընթացքում ամենատպավորիչը համարում է Արցախում տեսածն ու զգացածը։ Շատ մոտիվացիաց եմ ու ոգեշնչված եմ, քանի որ երբ որ որոշեցի մասնակցել ծրագրին, Ճիշտ ասած ինձ հղումները ուղարկում էին բոլոր իմ ընկերները եւ համայնքի նախագահ։ Մոտիվացիաները շատ են, բայց իսկ նշեմ երեք ավելի ամենակարևորը իմ համար դա այնն է, որ ես հետ պատերազմյան շրջանում շատ ուզեցի ծանոթանալ Հայաստանի իրավիճակին ինքս իմ աչքերով։ Քանի որ գտնվելով Ռուսաստանի Դաշնությունում կամ մնացած ուրիշ երկրներում, ինձ թվում է մենք շատ աղավաղված ինֆորմացիոն դաշտում մեկնաբանություններ եք տեսնում եւ գտնվելով այլ երկրում չգիտենք ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, եւ ես գտնում եմ, որ ծարայողությունից ծարայողություն ենք մենք գնում, որովհետեւ կամ տեսնում ենք Հայաստանը վարտագունակցներով, կամ էլ տեսնում ենք շատ վատ վիճակում։ Իսկ այս երկու շաբաթվա ընթացքում հասցրեցի ճանոթանալ իհարկե մեր դասընթացների միջոցով, նաեւ հանդիպումների ժամանակ կառավարության պատգամավորների հետ, նաեւ բիզնես ստրուկտուրայի մեր դասախոսների հետ եւ կազմեցի ինչ որ մի ընդհանուր պատկեր, ինչքանով որ դա հնարավոր է Հայաստանի մասի։ Իհարկե, երկու շաբաթը երևի թե քիչ էր այդ ամեն ինչը հասկանալու համար, բայց շատ ընթարաճում էին մեզ այն բաղով, որ հարց ու պատասխան ֆորմատով էր ամեն ինչ, ու մենք զգացինք այդ անկեղծությունը։ Իհարկե մենք ունենք մի շարք հարցեր, նրանք շատ տարբեր էին, դա կապված է նրան, որ մենք ընդհանուր կերպարը չունենք Հայաստանի հետ կապված, հետ պատերազմանը շրջանում հարցերը շատ-շատ-շատ էին, լինում էր այնց հարցեր, որ շատ նաև պրովոկացիոն հարցեր էին, բայց գրեթե ստացել են բոլոր հարցերի պատասխանները կամ էլ հիմք են ունեցել վերադասել այն տպավորությունը, որ արդեն կազմել ենք Հայաստանի մասին։ Ինչ վերաբերվում է, ինչ եմ հիշում, ինչ ամենատպավորիչ է իմ համար, դա իհարկե այցելությունը Արցախ, որովհետև մեզ համար դա շատ շատ ոգեշնչող պահեր, քանի որ երբ որ մենք Zoom-ի միջոցով կապնվել էինք օրգանիզատորների հետ, մեզ հաց ունեցի, պատրաստ ենք մենք գնալ Արցախ թե չէ, գրեթե բոլոր 20 մասնակիցները միաձայն ասացին, որ այո, իհարկե, երբ որ մենք գտնվում ենք Ռուսաստանում, ասում ենք Արցախը մերն է, Արցախը մերն է, բայց չենք պատկերացնում Արցախը ինչ է։ Երբ որ մենք գնացինք Արցախ, մենք տեսանք մեր աչքերով, նաև այցելեցին հուշահամալիրները, զոհաձիմոների եւ ամենաոգեշնչող պահը նա էր, որ մենք ծանոթացանք Արցախի երիտասարդների հետ։ Մի պահ ես զգացի, որ մենք ուրիշ մտքերով էինք դեր գնում, որ մտածում ենք, որ ընդեղի երիտասարդությունը ավելի շատ ընկճված է հետ պատերազմյան շրջանում, բայց ես հասկացա մի բան, այդ երիտասարդները ավելի շատ ոգեշնչված են, ավելի շատ ոգեշնչեցին մեզ Ես հասկացա, որ իրանց մեջ ագահությունը մենք էինք չեմ իրենք, իրենք մեզ շատ բան սովորեցրեցին, կնշեմ թագեցված ծրագիրը, որը որ կարիք ունի, այսպես ասեմ, որ մենք վերլուծենք, դատենք, հասկանանք մեր ընդհանուր անելիքը։ Մենք բոլորս միասին եկանք եզրակացության, որ չնայած նրան տարբեր երկրներում ինչ կուսակցությունների մեջ են կամ չեզով գոտում են տարբեր են բոլորս, մենք հասկացանք, որ հայրենիքը մեր կարիքը ունի։ Հայրենիք ասելով նկատի ունեմ իհարկե Արցախը, Հայաստանը եւ ասվածը, որ Արցախ, Հայաստան եւ Սփյուռք այդ կապը ուզում ենք ամրապնդել ու այնպես անել, որ հենց այնպես բարեր չլինեն։ Մենք մեր գործունեությամբ տարբեր երկրներում փորձենք նաև աշխատել այլ մակարդակի մի քիչ ավելի ուրիշ կերպով ամփոփելով այս ամեն ինչը մենք հասկացանք, որ մենք բոլորս մեկս մեկից պետք է սաթարենք եւ հասկանանք ինչով կարող ենք օգնել, որովհետեւ ունենք տարբեր մակարդակի համայնքներ, որոնք արդեն ինչ որ բանի միջով անցել են եւ կարող են մեզ աջակցել ինչ որ հարցերում։ Մենք անպայման պետք է իրականացնենք ծրագրեր, որոնք որ կապված են հայրենադարձության, նաեւ Արցախի հետ կապված, Սփյուռքը միշտ Հայաստանի եւ Արցախի կողքն է եւ Մենք չենք ուզում, որ մեզ առանձնացնեք։ Կիպրոսաբնակ Էդգար Էվոյանը «Քայլ դեպի տուն» ծրագրի 360 մասնակիցներից է, ում կազմակերպիչները համարում են այդ ծրագրի խորհրդանիշներից, քանի որ տպավորվել էին նրա կատարմամբ հայկական երգու պարով։ Վստահ եմ, որ որևէ մեկ «Քայլ դեպի տան» մասնակցի եթե հարցնեք, թե ինչպիսի ժամանակ են անցկացրել, կպատասխանեն, որ հրաշալի եւ անմոռանալի երկու շաբաթներ ծանոթացա տարբեր երկրներից շատ երիտասարդների եւ որոնց հետ որ մինչեւ հիմա էլ կապը պահպանում ենք եւ հուսամ որ կպահպանվի դեռ երկար ժամանակ իրականում Հայաստան գալով ծանոթացա նաեւ այլ ավելի լավ մեր մշակույթին, քանի որ իրականում լսել էի, տեսել էի, բայց չէի կարողացել տեսնել ավելի մոտիկից եւ իրականում զգալ, Եվ վերջապես նաև ինչ որ ձևով երազանքս կատարվեց, տեսա հայրենիքս, մեր պատմամշակույթային կոթողները, հրաշալի ժամանակ էր եւ նաեւ այցելելով տարբեր համալսարաններ, նաեւ նպատակ առաջացավ, որպիսի մի քանի տարի հետո գալ Հայաստան եւ ուսում ստանալ Հայաստանում, քանի որ ունենք շատ հրաշալի համալսարաններ, ինչպիսին էր Ամերիկյան համալսարանը, Երևանի պետական համալսարանը եւ այլն իրականում այստեղ Կիպրոսում նաև երբ որ տեսել էին որոշ նկարներ իմ այցելություններից իրենց մոտ էլ էր այսպես ուրախություն առաջացել եւ իրենք էլ էին ուզում անպայման այցելել Հայաստան եւ տեսնել այդ վայրերը երբեք չեմ մոռանա մեր տաղանդների երեկոն, որին որ պատրաստվեցինք, մեր երկերը, ասմունքները։ Մի խոսքով շատ հրաշալի ժամանակ էր եւ հուսամ, որ ապագայում ուրիշ երիտասարդներ էլ ինձ նման նույն զգացողությունները կունենան։ Իրականում վերադառնալիս շատ-շատ տխուր էի, քանի որ այդ հրաշալի օրերը այսպես եզրափակել եւ կրկին վերադառնալ այստեղ, բայց երբեք չեմ մոռանա եւ հույս ունեմ, որ միշտ այսպես միասնական կլինենք, կփորձենք տարածել մեր ծրագրերը, մեր մշակույթը Եվ ես էլ այսպես ասած այդ մասնակիցներից մեկն եմ, որը որ կարողացավ տեսնել հենց իր աչքերով այդ ամենը։ Շատ շնորհակալ եմ այդ ծրագրին, քան դեպի տանը, քանի որ ինքը կարողանում է սփյուռքից միախմբել բոլորին եւ կարողանալ ստանալ մի փոքրիկ ընտանիք, եւ նաեւ փոքրիկ են, չէ՞, այլ ավելի մեծ ընտանիք, քայլ դեպի տան, այսպես ասած, խումբը փոխանցում ենք մյուսներին, որ անպայման եկեք։ Մենք հանձնում ենք մեր փորձառությունը եկողներին։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր թողարկման անդրադարձել էինք Իգորստ ծրագրի մասնակից Գերմանիայից հայրենիքում վերահաստատված Տաթև Գևորքյանին, Ռուսաստանի Դաշնությունում Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրի մասնակից Լուսինե Ուստյանին, և «Կիպրոսաբնակ քայլ դեպի տուն» ծրագրի մասնակից Էդգար Էվոյանին։ Ավարտին մոտեցավ «Հայկական ֆենոմեն» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Խոսափողի մոտ էր հեղինակ և վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։